kutoa Sheikh Abu Muslim Minani Abdullah As-Salafi hafidhahullahu ta'ala Allah mhifadhi ambaye atazungumzia mada kuhusu malezi ya watoto malezi ya watoto ndio itakuwa mada ya muhadhara wake mpaka utakapofika wakati wa sala ya maghrib na faliyatafadhal سلام سلام زم شدية متموت محمد صلى الله عليه وسلم ينا علي زي نصحبات زي نوسلمت كنفوة صلى الله عليه وسلم هذا سيكو يا قيامة ومهم الله سبحانه وتعالى أتجدين بالماء اللهم أمين فإن من أهم الواجبات الجسيمة والأمانات العظيمة التي يجب على العبد أن يعتني بها في هذه الحياة أبناءه hakika katika mambo ya wajibu makubwa na amana zilizokuwa kubwa ambazo mja anatakikana aweze kujihimiza nazo katika maisha yake dunia ni watoto wake min haythu tarbiyatihim katika hali ya kuwalea watoto wa taadhibihim na kuwapa adabu iliyokuwa nzuri wa nusihihim na kuwanasihi watoto wa tawjihihim na kuwaelekeza hani katika mambo makubwa ambayo mwanadamu anatakikana aweze kujihimiza nayo mtu ajihimize na watoto wake katika kuwalea malezi mazuri kuwanasihi na kuwaelekeza فإن الأبناء من جملة الأمانات العظيمة التي أمر الله برعايتها وحفظها kwa sababu watoto ni katika amana kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha watu waweze kuzichunga na kuzihifadhi kama qala ta'ala 'inda dhikrihi liawsafi almu'minin kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akiwasifu waumini والذين هم liamanatihim wa ahdihim raun waumini ni wale ambao amana zao na ahadi zao wanazichunga hili katika sifa ya waumini pia watoto ni katika amana ambaye anatakikana mwanadamu aweze kuilinda amana kama hiyo waqala aidan akasema pia Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu لا تخونوا الله والرسول اني إيه ملوامين مسمفني خيانة الله سبحانه وتعالى نمتمواكي مسمفني خيانة الله سبحانه وتعالى نمتمواكي وتخونوا أماناتكم نمسزفني خيانة أمانزين وأنتم تعلمون هل يقول نيني منجوه كو الله سبحانه وتعالى قد هي آية أكاكتازة وأوميني wasifanyi khiana amana zao na moja katika amana ni watoto والله تعالى كما أن كما أنه وهب الآباء هذه النعمة العظيمة أو هذه النعمة العظيمة فقال كما يقول الله سبحانه وتعالى أموافا وزازي نعمة كبوة أكسم الله سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى أمن مليكي أفالمي ومبنغولنا أرضيني يخلق ما يشاء الله سبحانه وتعالى أنا أمب أتكافي يهب لمن يشاء إناثا الله سبحانه وتعالى أنا أمب أمتكاي وتطوكيكي مفرنا بلوت عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى كمب وتطوكيكي ويهب لمن يشاء الذكور na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anampa amtakaye watoto wa kiume kama nabi Ibrahim alayhi salatu wasalam au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anamchangia mwingine watoto wa kiume na wa kike kama nabi Muhammadun sallallahu alayhi wasallam na mimi pia kwa Allah subhanahu wa ta'ala akatupa watoto wa kiume na wa kike sawa so, kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala wayaj'alu man yasha'u aqima vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anamfanya amtakaye tasa ngumba hazai innahu alimul qadir Allah ni mjuzi na ni mwenye uwezo kwa Allah subhanahu wa ta'ala anaumba atakavyo kuna ambaye anampa watoto wa kiume kuna ambaye anampa watoto wa kike kuna ambaye anamchangia wote kuna ambaye anamnyima kabisa na yote Allah subhanahu wa ta'ala anayafanya kwa uadilifu yule ambaye amempa watoto na yule ambaye kumpa watoto wote Allah subhanahu wa ta'ala kama akukupa hiki basi atakupa kingine kwa uadilifu wake subhanahu wa ta'ala fa innahu hakika Allah subhanahu wa ta'ala awjab alaihim huquqan wa wajibat amewajibisha juu ya wazazi haki na mambo ya wajibu waja'alaha imtihanan wa ikhtibara lilaba vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akawafanya watoto kuwa ni mtihani kwa wazazi hawa watoto ni neema na vile vile watoto wanaweza wakawa mtihani kwa wazazi fa in fa in qamu tujaha abnaihim kama amarahum Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa kama mzazi atasimamia jambo hili la kuwalea watoto kama jinsi Allah subhanahu wa ta'ala alipomwamrisha kana lahum inda Allahi ajrun adhim basi wazazi kama hao watapata malipo mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa kama watasimamia kisawasawa jambo la kuwalea watoto kama jinsi Allah subhanahu wa ta'ala amewalazimisha wa in faratu fiha na ikiwa kama watazembea katika jambo la kuwalea watoto faqad arradu anfusahum lil'uquba basi wanakuwa wamezipeleka nafsi zao katika adhabu bihasabi tafritihim kutokana na kuzembea kwao ikiwa kama mzazi atazembea katika jambo la kumlea mtoto bila shaka na kuwa amejiweka katika adhabu kadiri na namna atakavyozembea katika jambo hili la kuwalea watoto قال تعالى أنا سمع الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أجم إيه الوامين قو أنفسكم زيوكوين نفس زينو وأهليكم نارا ننفس زا فملايينو كتغمانا نموتو كثي آية أصل عظيم في وجوب رعاية الأولاد وتربيتهم هي آية ni msingi uliokuwa mkubwa wa kuonyesha uwajibu wa kuwachunga watoto na kuwalea malezi yaliyokuwa mazuri waliyanati biahwalihim na kujihimiza na hali za watoto wako ndio maana Allah akasema ziokoeni nafsi zenu na nafsi za familia zenu kwa hii aya ni msingi mkubwa wa kuonesha ulazima wa wazazi kuwalea watoto na kuwachunga watoto na kuwapa malezi yaliyokuwa mazuri qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu anasema ali ibn abi talib fi bayani hadhihi alaya akibainisha hii aya allimuhum waadhibuhum maksudio ya aya hii muwafundishe watoto wenu na muwape adabu pia watoto wenu ndio makusudio aya hii wasah ala nabii sallama taakidu hadha al-amr bali ikasihi kutoka kwa mtume sallama akiwekea mkazo hii amri wa bayan tahattumihi ala al-aba bali mtume alayhi salatu wasalam akabainisha ulazima wa jambo hili kwa wazazi jambo hili la kuwalea watoto faqal mtume akasema kullukum ra'in nyote ni wachungaji wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi na nyote mtaulizwa kwa kile mlichokichunga kisha mtume alayhi salatu wasallam akasema wal imamu ra'i na kiongozi ni mchunga wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi ataulizwa kwa kile alichokichunga bimaana kiongozi ataulizwa juu ya nani ya raia rajulu ra'in fi ahlihi na vile vile mwanaume ni mchungaji katika familia yake wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi ataulizwa kwa kile alichokichunga wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha na vile vile mwanamke ni mchungaji katika nyumba ya mume wake wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha na ataulizwa mwanamke kwa kile alichokichunga bila shaka mwanaume ataulizwa kuhusu mke wake na watoto wake na vile vile mwanamke ataulizwa kuhusu watoto wake watoto wakiharibika tambua kwa wewe mama ndiyo mchunga wa watoto hao utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kisha mtume akasema wal khadim ra'in vile vile mfanyakazi ni mchunga fi mali sayyidihi katika mali za bosi wake wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi na taulizwa kwa kile alichokichunga kisha mtume akasema ala tanabaini kullukum ra'in nyote ni wachungaji wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi na nyote mtaulizwa kwa kile ambacho mlichokichunga hadithi kaipokea Imam al-Bukhari na Muslim kwa hii hadithi ni taakid mtume anahakikisha jambo lile la kuwachunga watoto kuwa utaulizwa wewe mzazi kwa kile ambacho umekichunga baba utaulizwa mama pia vile vile utaulizwa kwa vile ambavyo ulivyovichunga qawluhu mas'ulun na kauli yake mtume alikuwa anasema ataulizwa ataulizwa hadithi nzima wa huwa mas'ulun wa huwa mas'ulun ataulizwa mtu huyo tadhkirun bi su'ali Allah ta'ala lil 'abdi an hadhihi al-amanat idha waqafa bayna yadayhi yawm al-qiyamah to hapa mtume alayhi salatu wasalam anakumbusha kuwa mja kipindi atasimama mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala ataulizwa kunako hii amana usidhani umepewa watoto ni furaha tu umeachwa tu hivyo hivyo utaulizwa la utaulizwa hii amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikupa qala ba'du ahli al-ilmi baadhi ya wasomi wanasema inna Allah subhanahu wa ta'ala yas'alu al-walida an waladihi yawm قبل an yas'ala الولد عن والده الله سبحانه وتعالى ta'ala siku ya مزازي atamuuliza mzazi kuhusu mtoto wake kabla ya mtoto kuulizwa nani mzazi wake wewe tu ah, mtoto wangu mimi kama kunifanyia akunitendea ah, haki ataulizwa la mzazi ataanza kuulizwa siku ya kiyama kuhusu mtoto wake kabla mtoto hajaulizwa kuhusu nani baba yake au mama yake fa innahu kama lil au kama anna lil abi ala au ala ibnihi haqqan falilibni ala abihi haqqun kama jinsi mzazi yuko na haki juu ya mtoto wake na vile vile mtoto yuko na haki juu ya mzazi kama wewe utaulizwa au kama mtoto wako ataulizwa kwa nini akukutii vile vile na wewe utaulizwa kwa nini akumchunga mtoto wako vizuri utaulizwa قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أدب ابنك ابن عمر أنا سيما مفنش أداب تتواك فإنك مسؤول عن ولدك أكيد أولا سبيا قيامة وتوليز وكوس تتواك ماذا أدبته وتوليز فيب لنبان تتواك أداب ماذا علمته فيب لنفنش أم تتواك وتوليز وإلى قيامة kama ukumpa mtoto wako adhabu nzuri kama ukumfundisha mtoto wako bila shaka utaulizwa فالله تعالى كما أوصى الآباء ببر آبائهم أو فالله نعم فالله تعالى كما أوصى الأبناء ببر آبائهم ووجوب الإحسان إليهم بقوله كما جسي الله سبحانه وتعالى ألفوسية وتوتو waweze kutendea wema wazazi wao na akawalazimisha kuwatendea wema wazazi aliposema Allah wawasaina al-insana biwalidayhi husna na tukamuhusia mwanadamu aweze kuwatendea wema wazazi wake wawili faqad awsa al-abaa bil abna'i aidwa vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akahusia wazazi kuhusu watoto wake pia sawa bitarbiyatihim vile vile Allah akawahusia wazazi kuweza kuwapa watoto tarbia malezi mazuri wataadibihim na kuwapa adabu kama qala ta'ala yusikumullahu fi auladikum Allah amekuhusieni kunako watoto wenu kwa kama jinsi Allah alivyohusia watoto kuwatendea wema wazazi vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akahusia wazazi vile vile kuwatendea wema nani watoto وقد اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن للوالدين تأثيرا بليغا على أبنائهم في عقائدهم وأديانهم فضلا عن أخلاقهم بل امتنع عليه الصلاة والسلام أكتوليزا كوا watoto wa wazazi wana كوبوا kubwa kwa watoto wao sawa katika itikadi yao katika dini kuna wakati mto, mzazi au mtoto anaarithi tabia ya mzazi sio hivyo kuna wakati mtoto anarithi tabia ya mzazi kwa mtume alayhi salatu wasallam akasema kullu mauludin yuladu ala alfitra kila mtoto anapozaliwa anazaliwa katika fitra anazaliwa katika uislamu anazaliwa katika itikadi kwa sababu kaida inasema al-aslu fi bani adama at-tauhid asili ya kila mwanadamu ni tauhid kila mtoto anapozaliwa hata kama baba yake ni pasta anakuwa amezaliwa katika tauhid lakini akifariki hukumu anayozikwa ni hukumu ya nani ya wazazi wake lakini mtoto anapozaliwa anakuwa amezaliwa katika tauhid nani anayembadilisha anasema mtume alayhi salatu wasalam fa abawahu yuhawidanihi wazazi wake ndio wanamfanya mtoto kuwa myahudi au yunasiranihi au wazazi ndio wanamfanya mtoto kuwa mnaswara au yumajisanihi na vile vile wazazi ndio wanamfanya mtoto kuwa nani majusi kisha mtume akasema kamithli bahima ni mfano wa mnyama tumtijul bahima wakati mnyama unazaa mnyama mwenzake hal tara fiha jad'a kuna mnyama ambao unatoka ya ni mlemavu mnyama anapozaliwa na mnyama mwenzake huwa anatoka ni mzima akitoka ni mlemavu ima uzembe kwa nani kwa yule aliyemzalisha sawa so, ndio akasema wa hadha mathalun baligh fa inal bahima tuntiju fil 'ada bahaima saliman min aluyub katika ada kama tunavyozoea mnyama anapozaa huwa anazaa mtoto aliyekuwa salama falaysa fiha qat'un fi yadiha hakuna mnyama huwa anazaa mtoto ambaye katika mkono sawa au udhuniha au katika sikio lake au rijliha au mguu wake wa inma yahsulu dhalika min sahibiha au ra'iha jambo hilo likitokea imma kwa yule mtu ambaye anachunga yule mnyama ndio anafanya uzembe mnyama anatoka kuwa ni mlemavu sawa imma biihmalihi au bifi'lihi mubashara ima kwa uzembe wake au kwa kufanya hiyo kwa makusudi kwa mtoto ndio kama mtoto vile vile anapozaliwa kutoka kwa mamake kutoka katika ile kwa nzuri huyu baba huyu au huyu mama ndiye ambaye anambadili mtoto kutoka kwenye itikadi nzuri na kwenda kwenye itikadi mbovu tayeb طيب فهكذا الابن فانه يولد على الفطره mtoto anapozaliwa anazaliwa katika maumbile mazuri ya tauhidi fa idha taallama alkadhiba au alghisha au alfasad au ghayrahu min almunkarat fainnahu liamrin kharijin anil fitra kwa mtoto anapozaliwa anazaliwa katika fitra katika maumbile ya tauhidi kwa hiyo anaposoma uongo au wizi au uharibifu au mengine katika mambo maovu jambo hili linamtoa katika nini katika ile fitra ambayo amezaliwa nayo imma an yakuna bisababi su'i tarbia imma ni kutokamana na malezi mabovu ya wazazi طيب au bimuatharin kharij min ashabi su au wakati mwingine anatokana na marafiki wabaya au ghairihim min alkhulata au wengine ambao wanachanganyika na mtoto mtoto anabadilika kukamana labda tabia ya mzazi au labda tabia ya marafiki sawa ndio kinamtoa katika ile fitra ambayo kazaliwa mtoto kama huyo ndio maana wazazi mchunge mtoto wako kuanzia utotoni mpaka pale ambapo atapobaligh walahamiyati hadhihi alamana kutokamana na umuhimu wa amana hii ya watoto adhkuru huna ahamma arrakais allati yanbaghi ala kulli walidin an ya'taniya biha katika muda huu nataka niwatajie baadhi ya nguzo nguzo ambazo inatakikana kila mzazi ajihimize nazo liyatahaqqaq lahu hadha almatlab ili aweze kufikia jambo hili ambalo tunalitaka leo la kumlea mtoto malezi yaliokuwa mazuri kuna nguzo ambazo muislamu anatakikana aweze kushikamana nazo ili amlee mtoto wake malezi yaliokuwa mazuri kwa tuhifadhi hizi nguzo nguzo ya kwanza ikhtiyaru zawjati swaliha chagua mke mwema inna min awwali rakaiz fi tarbia hakika nguzo ya kwanza kabisa katika kulea watoto ikhtiyaru zawjati salihah ni kuchagua mke mwema wa hadha yakunu qabla an turzaqa alawlad na nguzo hii inapatikana kipindi gani kabla ya kuruzukiwa watoto sio upate mtoto ndio lete nguzo nguzo inatangulia kabla ya watoto kila baadhi ya vijana watangulia watoto kabla ya ya nguzo ndio maana wakati wengine wao wakati ambao hawafai kwa sababu gani umetangulia mtoto kabla ya nini ya nguzo familia lazimishwa fanye nini uowe haijalishi ni wa ni wa mba haijalishi mtoa wapi meda mume umetangulia jambo kabla ya nguzo inakulazimisha fanye nini uweze kumuoa kwa hii nguzo hii ni kabla ya kuruzukiwa watoto unachagua mke mwema fa'alaika an tastahida fi ikhtiyari zawjati ma'rufatin bil istiqama wa taqwa jitahidi umtafute mwanamke ambaye anajitahidi kuwa na msimamo na ucha Mungu nini maana ya takwa hiya an taj'ala bainaka wa baina iqabillah wiqaya ni wewe ujalie baina yako wewe na adhabu ya Allah kinga adhabu ya Allah iko hapa wewe uko hapa kisha hapa katikati weka kinga utaiweka vipi bifi'li al-awamir wa istinabi nawahi kwa kufanya maamrisho na kujiweka na kujiweka mbali na makatazo kuchagua mwanamke kama huyo mwanamke ambaye anajulikana kuwa yuko na msimamo wa dini mwanamke ambaye anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala sawa liannaha satakunu auna laka ala tarbiyatihim wa ta'dibihim kwa sababu ukichukua mwanamke kama huyo atakuwa msaidizi wako katika jambo gani la kuwalea watoto na kuadhabisha kwa sababu ukichukua mwanamke mwenye dini eh atakusaidia kuwalea watoto malezi mazuri ukichukua mwanamke wa mbaya atakwambia kwani mimi si nimetolewa mbana babake si nimebadilika na huyu huu mnawake kuchakata mtakuwa kwenye baa hamna tatizo atabadilishwa sio hiyo lakini kuchagua mwanamke ambaye anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala atafanya nini atakusaidia kuwalea watoto malezi yaliyokuwa mazuri sawa tayib ولهذا جاء الحث من نبينا عليه الصلاه والسلام على اختيار المراه ذات الدين na ndio maana ikaja imizo kutoka kwa Mtume sallama kuchagua mwanamke mwenye dini faqala mtume akasema tunkahu almar'atu liarba mara nyingi sana mwanamke wao anaolewa kwa mambo mangapi manne sawa limaliha kuna ambao na mambo kwa sababu ya mali ndio nakumbuka mmoja katika vijana wetu nadhani mwingine kapata atakumbuka atacheka anaambia kwa ustadhi mtu matoka toka mwaweza kuvikao vya kina mama hakuna tuna mtoto wa Ulaya <laughs> mimi mjibu hivi mimi ni wa Ulaya mimi ni wa kina mama wa Ulaya eh alafu istoshi alikuwa na mchumba baba Burundi anataka kuna Ulaya huyu baba Burundi jamuoa eh. bima anataka masna ya uchumba si ya ndoa. Sasa mara nyingi vijana wanaoa kwa maslahi ya utakuta ukimbizwa ndani. Leo ukimbizwa shekhi. Unatoka anatoka. Akikwambia kwa nini unatoka? Kwa nini mzee nakulea? Sio hivyo. Mara nyingi mwanamke anaolewa kwa kuzama mali. Kuna baadhi ya vijana ambao wanaoa kwa sababu kuzama nini? mali sawa walihasabiha ongea mama na mtu ana familia ukoo wake eh na mara nyingine kwa watu wana ukoo wao familia mwanamke ndio wale ambao wakioa wapi province akioa tu province na unaona ile familia bwana ni familia kubwa kama kuandikisha kwa kweli pale ni noma unaanza kuandikisha baada ya kuandikisha matokeo ukitoka anatoka akijugumua mnagawa ndo Allah amekuruzuku kanyumba moja hapo na ko jamali ya ungewe maneno sababu ya uzuri lakini mtu akasema fadh faridati din kadibati ukitaka usalama wewe chukua kwenye dini kwa sababu kama ni mali zinazokamalizika sawa kama ni familia inaweza kufilisika kama ni uzuri unaweza kaisha lakini dini itakusaidia wewe na kwa watoto wako pia kwa jambo la kwanza utakulea watoto malezi mazuri chagua mwanamke mwenye dini na kuna tofauti ya mwanamke mwenye dini na mwanamke msomi wa dini ni vitu viwili tofauti sio kila aliyesoma dini ana dini ila ukimpata aliyesoma dini mwenye dini ni bora zaidi kuna mwanamke aliyesoma dini shekhe ukitoa aya toa nyingine sasa sijakata hiyo aya lakini kuna nyingine nasema hivi kwa sio kila mwanamke aliyesoma dini ana dini wewe chagua mwanamke mwenye dini ukimpata aliyesoma dini ana dini alhamdulillah jambo la pili addu'a katika nguzo muhimu za kuwalea watoto nini dua fa inna min ahami hadhihi arrakaiz katika hizi nguzo muhimu zaidi addu'a lilabna ni mzazi kuwaombea dua watoto wa hadha addu'a yakunu qabla maji'ihim wa ba'da dua inakuja kabla ya watoto kuja na baada ya watoto kuja bimaana kabla hujaruzukia watoto waombee dua na baada ya kuruzukia watoto pia waombee dua sawa fayad'u alwalidani an yarzuqahum Allah adhurriyata salihah mzazi amwombe wazazi wamwombe Allah subhanahu wa ta'ala awaruzuku kizazi chema sawa طيب ويدعوان أيضا للأولاد بعد أن يرزقهما نفلي فيني بعد الله ورزق له وتوتو وزازو جتدي قومبيا دوا وتوتو بالهداية ها أومبي الله يسوق وانغوزا والاستقامة نا الله في مسمم وتوتو والثبات أو الثبات على الديانة نا وتوتو يسوق في بيتك أسوة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كوكويجيا متومي mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa wanamuomba Allah watoto wema kabla Allah hajawapa watoto wema kama akhbarana Allah azza كما أخبرنا الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال ربي هب لي من الصالحين إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل watoto وتقول aje ewe Mola wangu nipe katika watoto wema kwa baada kabla hujapata watoto muombe Allah subhanahu wa ta'ala akupe watoto wema وقال أيضا أقسم فيها رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي Ibrahim akamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amjalie awe katika watu wenye kusimamisha sala na kizazi chake. Sawa? Wa min ni'matillah wa karamihi an ja'ala Allah Ta'ala da'wata liwalid liawladihi mustajaba. katika neema ya Allah subhanahu wa ta'ala na ukadhimu wake ni pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala akajalia dua ya mzazi yenye kujibiwa mzazi anapomwombea dua mtoto wake ni dua yenye kujibiwa sawa la turad dua ya mzazi hairejeji sawa kama thabata an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahu qala أنه قال ثلاث دعوات مستجابات dua tatu ni zenye kujibiwa la shaka fihinna hazina shaka ndani yake akatata akasema da'watul walid dua ya mzazi wa da'watul musafir na dua ya msafiri wa da'watul madhlum na dua ya kudhulumiwa hizi ni dua ambazo hazina shaka ndani yake miongoni mwazo dua ya nani ya mzazi kwa mzazi muombe mtoto wako dua kuwa nzuri ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام ايضا na jambo ambalo mzazi anatakikana aweze kuzindukana katika hili jambo annahu ala alwalidaini an yahdhara min adduai ala auladihima bisharri mzazi ajiweke mbali sana au wazazi wajiweke mbali sana kuwaombea watoto zao dua mbaya sawa la siyama fi hali alghadab hasa wakati mzazi yuko na hasira jitahidi usimwombe mtoto wako dua mbaya fala yataajjala biddua ala auladihima wazazi wasiwi na haraka ya kuombea dua mbaya watoto wao fatustajaba da'watuhuma thumma yan au thumma yan thumma yandama ba'da dhalika an-nadamata ash-shadida kisha baadaye akaanza kujuta kwa mzazi ajitahidi au wazazi wajitahidi kipindi wana hasira wasiombei dua mbaya watoto wao unaweza kumwambia dua mbaya mtoto wako ikajibiwa baadaye ukajuta طيب فقد حذرنا رسولنا عليه الصلاه والسلام من ذلك فقال mtume akatutahadharisha jambo hilo akasema la tad'u ala anfusikum msijiombee dua mbaya nyinyi kuna wakati mtu anapata na matatizo anajiombea dua mbaya wala tad'u ala auladikum wala msiombee dua mbaya watoto wenu wala tad'u ala amwalikum wala msiombee dua mbaya mali zenu la tuwafiqu min allahi sa'a yus'alu fiha 'ata dua yako hiyo isije kukutana na wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala akiombwa anafanya nini anajibu sawa tayib fayastajiba lakum ukajikuta unakuja kuomba dua wakati huo hata kukujibu ukakuja kujuta baadaye sawa qala qatada rahimahullah qatada nasema yad'u ala malihi kuna baadhi ya watu ambao wanaombea dua mbaya mali zao fayal'anu malahu wa walada wakati mwingine mzazi anamlani nani ana analani mali zake na watoto wake wala wisajaba Allahu lahu la ahlaka lau kama Allah subhanahu wa ta'ala angejibu hiyo dua angeangamia kwa wazazi wajitahidi wakati wa hasira wasiombee dua mbaya watoto wao mtoto anapokukosea muombee dua nzuri mwambie Allah kuongoze so kale maneno tulikuwa utayaona ndio maana wengine tumeyaona na mambo yanakuwa mazito shekhi kwa sababu zile dua huwa utayaona huwa utayaona طيب وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في بفيل عبد الرحمن السعدي رحمه الله قسيمة وهذا من جهل الإنسان نينك التوجيه ابن آدم وعجلته ناهر قياك حيث يدع على نفسه wakati mwingine mwanadamu anajiombea mwenye dua mbaya wa auladi wakati mwingine anaombea watoto wake ndio kuwa mbaya anda ghadab wakati wa hasira hili katika ujinga wa baadhi ya watu mzazi ajitahidi anapokuwa na hasira asiombee dua mbaya watoto wake kwa sababu dua ya mzazi yenye kujibiwa unaweza kuomba dua ukamwambia mzazi wako dua e, mtoto wako dua mbaya Allah akapokea dua yake au dua yako baadaye ukafanya nini ukajutia jambo la tatu nguzo ya tatu ya kuwalea watoto malezi mazuri ikhtiyaru asma'i tayyiba kuwachagulia watoto majina mazuri unampa mtoto jina cha usiku unataraji una, una nini kuingia usiku nyumbani majuto unaweza kujuta kwa hili wala kwa hili mateso mtoto katika maisha yake mazima anaishi katika mateso kwa sababu ya jina sawa طيب من الأمور التي تعين في تربية الأبناء التربية الصالحة katika mambo ambayo yanasaidia watoto au ambaye anasaidia kuwalea watoto malezi yaliokuwa mazuri an yakhtara alwalidani liauladihima alasmaa alhasana at au alhasana at-tayyiba ni mzazi awachagulie watoto majina yaliokuwa mazuri allati turbituhum bitaati llahi azza wa jalla majina ambayo yatawafungamanisha watoto na kumtii Allah كأن تسميه عبد الله mfano umeitwa mtoto wako Abdallah sawa au Abdurrahman wako umeitwa mtoto wako Abdurrahman wa Muhammadan wa Salihan mpe mtoto wako majina ambayo yatamfanya yeye aweze kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mfano wa majina kama hayo katika majina yaliokuwa mazuri allati tudhakiruhu biirtibatihi bisalah wal ibada majina ambayo atamkumbusha mtoto na kumfungamanisha mtoto na mambo ya, ya kuwa mwema na ibada fayakuna fi dhalika ta'thirun alayhi ghaliba kwa sababu hili jina mara nyingi sana mtoto huwa anaathirika na jina mara nyingi jina laweza kumfanya mtoto kuwa mwema jina sawa mara nyingi si si kila mtu mwenye jina lizuri mwema ah mara nyingi sawa كما قيل كما لبسمكانا لكل رجل من اسمه نصيب kila mtu yuko na fungo katika jina lake wewe kama chako cha usiku basi una fungo katika cha usiku wako kama wewe ni Abdullah una fungo katika jina lako hilo kawa ni muhsin wallahi yuhibbu almuhsinin sasa wewe unampanga mtoto sijui mateso aocha usiku alafu anarejea usiku nyumbani unalaumu unalaumu nini wakati watu mfano cha usiku hadi wengine wanakuwa nauliza majina ambao kwenye mafilamu ya wahindi ndio nakuandikia ustadhi Krishna manake nini Haujui kama Krishna katika miungu ya wahindi ni haramu wallahi kutazama filamu zote hasa za wahindi hata sisi filamu za mtume ni haramu kuzitizama kuna filamu ya mtume wanaleta mtu eti ni Umar eti sana wao wamefanya hikma wamemstiri mtume hawakumuonesha wanamwonyesha Umar ukija kusema historia za hawa jamaa wahuni wakubwa haijuzu kutazama zile filamu zile shekhi haijuzu kutazama filamu hakuna filamu ya mtume wala ya nani wala ya nani hakuna na hizi filamu za wahindi kabisa ndio jiweke nazo mbali shekhi kwa sababu hizi filamu za wahindi watu wanatukuza hadi miungu yao alafu unakutana na mtu analia shekhi hizi filamu za wahindi zinawafanya baadhi ya wanawake wanalia yule bwana mfano kama ndo nani amekwenda kwa ule mungu wake wa kisanamu anaanza kulia na yeye analia huku ndani Afa utana baadhi ya mume anamwambia mke wake nyamaza yataisha. <laughs> Eti nyamaza yataisha. Wasaha an nabii sallallahu alayhi wasallam vile vile ikasihi kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن hakika majina ambayo Allah anapenda zaidi Abdullah Abdurrahman sawa na mfano wake طيب na vile vile katika jambo muhimu waislamu mzazi ajitahidi kumpa tafsiri au kumpa maana ya jina mtoto wake mfano kama mtoto wako unampa jina kadhaa mpe maana ile jina wajala lako muhsin Allah na Qur'an anasema nawapenda wema jitahidi uwe muhsin kabisa eh wewe ni Muhammad kumbuka Muhammad ni mtume wa Allah leo ukifanya mabaya unamtukanisha nani mtume wetu mpe mtoto wako tafsiri ya lile ya lile jina sawa vile vile mfano kama ni Abdullah mwambia anta abdun lillah wewe ni mja wa Allah alladhi khalaqaka Allah ambaye amekuumba wewe wa an'ama alayka bihadhihi an alkathira akakuneemesha hizi neema nyingi wallati tastalzimu minka an takuna shakiran muti'an lahu neema ambazo inakulazimu wewe uweze kumshukuru Allah na kumtii na mfano maneno kama hayo unampa mtoto nguzo ya tatu ya kuwalea watoto malezi mazuri al بقى اذانها او لا بودي كنا اذانها بودي العدل وادليف ان من الركائز العظيمه في تربيه الابناء العدل بينهم katika nguzo muhimu za kuwalea watoto mtu kuwa mwadilifu baina ya watoto والبعد عن الظلم na mtu ajiweke mbali na kuwadhulumu watoto fa innal aba idha lam ya'dil baina abnaihi awjada bainahum al'adawa wattahasuda wattabaghudha mzazi kama si mwadilifu baina ya watoto wake huwa analeta uadui baina ya watoto na husda baina ya watoto na chuki in واما ان حرصوا bainahum kana dhalika min ذلك asbab tawaddihim wa mahabbatihim wa birrihim lahu lakini kama wazazi au mzazi atajitahidi kuwa mwadilifu baina ya watoto wake ni sababu ya watoto kupendana na ni sababu na pia ni sababu ya watoto kumtendea wema mzazi وقد جاء في صحيح البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه نحله أرضا سكموجا النعمان ابن بشير نسحابة باباك بشير ما سحابات بشير سكموجا أكامبم تتواكي ناني نعمان شامبا وأن والدته طلبت من أبيه an yushhida rasulullah sallallahu ala dhalika mama yake ya Nu'man akamwomba mume wake mtume aweze kuwa shahidi katika hilo sawa falamma ata rasul allah alayhi salatu wasalam qala la walipofika kwa mtume sahaba yule akaanza kumwambia nilimpa mtoto wangu shamba kwa nataka uwe shahidi mtume akamwambia أعطيت سائر ولدك مثل هذا جي وتتوكو وينجين ووتو إلو أبا مفنو أهيلي كما لفنبا نعمان نوتو وينجين ووتو إلو أبا شابا كما يي فقال لا كسما أبانا فقال عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله انتما كسما انشاني الله سبحانه وتعالى واعدلوا بين أولادكم نموي وادلفوا بين يا وتتوينوا katika pakasi mwingine akasema ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa je wewe unataka watoto wako wote wakutii so unataka watoto wako wote wakufanyie wema wote sawa qala bala akasema ndio qala fala akasema fala idhan kama unataka watoto wako wote wawe sawa katika kutendea wema basi wajitahidi kuwatendea wema wote sawa kwa hiyo katika mambo ambayo analea watoto malezi mazuri ni kufanyia wema baina ya watoto wa watoto wako. Kuwa kuwa mwadilifu baina yao. Usipendelee huyu na huyu. Ukifanya hivyo ni moja katika sababu za kufanya nini? Za kuwatendea wema watoto. eh, na kuna swali ambalo lenye alikuwa ameuliza muulizaji litajibiwa kwenye yale ambayo atakayo yazungumza shehe hapa nadhani swali na na mtarijia inshallah Network connection ilikuwa imejikata. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد tukiendelea kutaja e, arrakaiz fi tarbiyati abna nguzo za kuwalea watoto tukaishia katika nguzo ambayo inasema al-adlu uadilifu kwa mzazi anatafutana au mwadilifu baina ya watoto wake kwa sababu ikifikia kipindi mzazi anaacha uadilifu mara nyingi jambo hili linaleta uadui baina ya watoto na husda na chuki kama tulivyoona katika hadithi ya An-Nu'man ibn Bashir eh, radhiallahu anhuma wakati baba yake anamzawadia shamba au ardhi mtume amekataa kuwa shahidi mpaka awape watoto wengine leo kuna matatizo ambayo yanatokea katika familia zetu nakutana mzazi alikuwa na mtoto mmoja anampenda zaidi anamwandikisha kwenye nyumba yeye anaandikisha yule mtoto wa kwanza kwenye nyumba baadaye anaondoka na nafariki panabaki ugomvi baina ya watoto wajukuu wajukuu anasema hii nyumba ni ya baba yetu wengine anasema hii nyumba ni ya babu yetu kwa wazazi wajitahidi katika jambo la kuwalea watoto malezi mazuri muwape au uh, muwe waadilifu baina ya watoto wenu jambo katika nguzo muhimu za kuwalea watoto arifku wa rahma mzazi ajitahidi awe na huruma na upole kwa watoto wake mtume alayhi salatu wasallam anasema arifku la yakunu fi shay'in illa zana ay jammalahu wa hassanahu upole hauwi katika kitu isipokuwa utapendezesha kile kitu kisha akasema wala yunza'u min shay'in illa shana na vile vile upole auondolewe katika kitu isipokuwa utakiharibu kumzazi akitaidi awe mpole baina ya watoto wake wa hadhihi arrahma warifqu يجب أن تبدأ مع الأولاد منذ صغرهم na jambo la kuwa na huruma na upole kwa watoto inatakikana jambo hili ulianze wakati watoto bado ni wadogo uwe na huruma shi unakutana mtoto ajeneza kwa miaka miwili mtoto anampiga kofi la kushavu kisha amemkosea kofi mtoto miaka miwili anajua ni sawa sababun سبب لقرب min من kwa sababu jambo la mzazi kuwa na huruma na upole kwa mtoto ni sababu ya watoto kuwa karibu na wazazi wa mahabbatihim lahum na ni sababu ya watoto kuwapenda wazazi wao leo jiulize kuna baadhi ya familia baba akisafiri familia nzima inapumua familia inapumua kwa mzazi kusafiri mzazi akiingia kutoka safarini unasikia watoto subhanallah shetani ameingia hii ni familia gani وقد تكاثرت النصوص من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ببيان هذه الركيزة zimekuja sunna nyingi kutoka kwa mtume zikibainisha hii nguzo فقد جاء عن الأقرع ابن حابس رضي الله عنه جالس عنده فقال آه، عفوا فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحسن ابن علي رضي الله عنهما والأقرع ابن حابس جالس عنده سيكم جاء عليه الصلاة والسلام alimbusu al-Hasan ibn Ali hali yakuwa sahaba al-Aqra' ibn Habis alikuwa amekaa kwa mtume faqala yule sahaba akasema inna li 'asharatan min al-walad ma qabbaltu minhum ahada mimi nina watoto kumi sijawahi kumbusu hata mmoja miongoni mwao watoto kumi nakutana mzazi mtoto mmoja kumbusu tola bimati lakini huyu mzazi huyu akienda kwenye uhuni wake kule anafanya nini hali ni wake tena haramu lakini kwa mtoto mtoto anambusu mzazi mzazi ah, na kamasi ndio na mwenyewe siku ndio anajisifu wallahi Unajua wanaume wa, wa vijana wahuni wa huni tu. Nilikuwa najisifu siku moja mimi nimetemewa soda kinywa Nimetemewa soda kinywa Kwa sahaba kashangaa mimi na watoto zaidi ya kumi, hata siku moja sijawahi kumbusu hata huyu mmoja. Mtume alayhi salatu fanadhara ilaihi, mtume akamtazama yule sahaba qala akasema man la yarham la yurham yule ambaye hahurumii atohurumiwa yule ambaye hana huruma kwa watoto wake na Allah subhanahu wa ta'ala atomhurumia kumzazi mzazi kuabusu kuwabusu watoto kuwachekea watoto kufurahi na watoto kiasi cha kwamba hata uko safarini mtoto anahisi upweke sio uko safarini mtoto anahisi furaha unapokuja ibilisi ameingia maana gani hiyo hamina maana Tayeb. Katika nguzo an-nushu wa tawjih. Kwa kwenda haraka haraka, mzazi jiimize sana kuwanasihi watoto na kuwaelekeza. Wanapokwenda vibaya watoto, jitahidi uwanasihi. Zamani nabi yaqub alayhi salatu wasalam. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala anamchukua yuko kwenye kitanda cha mauti amesema aje? anasema Allah subhanahu wa ta'ala am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut wakati yaqub alayhi salatu wasalam kinamfikia kifo idh qala libanihi alipoambia watoto wake aliwaambia wakati yaqub yuko kwenye kitanda cha maradhi aliwaambia watoto wake sijingo nimeacha nyumba ngapi au baadaye utafanya nini la kawaambia aje ma ta'buduna min ba'di baadahum ta'budu nini ndio swali ambalo yakuba alimuuliza aliuliza watoto wake ma tabuduna min ba'di baadahum ta'budu nini sio baada yangu mtajenga nini mtatendeleza nini kwa sababu leo watu wanataka kama maisha ya dunia ndio bora kuliko ya akhera kwa yakuba alayhi salam kabla kufariki anauliza kizazi chake mtaabudu nini baada yangu tazameni somo Luqman alayhi wasallam alipomhusia mtoto wake pia katika nguzo za kuwalea watoto aljalisu salih watafutie watoto marafiki wema si kila mtu anafaa kuwa rafiki wa mtoto wako si kila mtu anafaa kuwa rafiki mtume alayhi wasallam anatoa mfano anasema mathalul jalisi salih wal jalisi su kahamilil miski wa nafikhil kir mfano wa rafiki mzuri na rafiki mbaya ni mfano wa muuza mafuta uzuri na mfanya kazi za vyuma zile kazi za za kupunguza vyuma zile mnachona zile kazi ndio mfano wa rafiki mzuri na rafiki mbaya mtume akasema عليه الصلاة والسلام فحامل المسك يلا ما نوزا مفتوزوري إما أن يحذيك إما نساك كزواج مفتوزورنا وقبقى كمكيا uzuri وإما أن تبتاع منه إما unazuka nunua مفتوزوري uzuri kutoka وإما أن تجد منه ريحا طيبا أو unazuka pata kwake harufu iliyokuwa nzuri دوك kama rafiki mzuri uko na rafiki mzuri utatoka kwa tabia zilizokuwa nzuri utatoka kwa malezi yaliyokuwa mazuri sawa lakini rafiki mbaya ndio mfano ule mfua vyuma ndio mtu anasema wanafikhi alkir imma an thiyabak imma kaunguza nguo yako kutumia ule moto wa imma an tatda minhu rihan khabitha au katoa kwake harufu ile mbaya kwa sababu kazi ya vyuma mnajua ina jasho ndio mfano almaru ala dini khalilihi kila siku mtu anakuwa kwenye dini ya rafiki yake tazameni marafiki ni kina nani si kila mtu anafaa kuwa rafiki vile vile ya mwisho alqudwatul hasana kiigizo kilichokuwa chema mzazi anatakikana awe kiigizo chema kwa mtoto wake sio mzazi leo anatoka uwani amevaa kaptula na tumbo wazi amekaa uani kwenye kiti huyu mtoto atarithi nini mzazi unatoka bila ya hijabu ya kisheria huyu binti yako atarithi nini baba unamwacha mke wako anakwenda kwenye kitchen party kitchen dawa amejipodoa wakati mwingine hata unamsahau mke wako kwa mpodo hakuweka hijabu unawafunza nini watoto wako kwa hiyo tujitahidi waislamu hizi nguzo tuishi nazo anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah fala anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah sijui yoyote ambaye ittaqallah atamcha Allah subhanahu wa ta'ala في اولادي ketika watoto wake wasalaka sabila sharia fi tawjihim akachukua njia ya sheria katika kuongoza watoto wake illa anna Allah subhanahu wa ta'ala yahdi auladahu isipokuwa Allah ataongoza watoto wake kila mtu ambaye atachukua sheria atachukua njia ya sheria kuongoza watoto wake sawa sawa ni lazima Allah subhanahu wa ta'ala atawaongoza وتنمومب الله سبحانه وتعالى اتوفي كذازي كلشكوا جيما تنمومب الله سبحانه وتعالى تنغوزي فاميليا زيتو سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نعم اما قصص سؤالي